Ադրբեջանի հերթական ապատեղեկատվությունը։ Միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրումը Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումն է։ Այսօր ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հանդես է եկել մամուլո ասուլիսով եւ ամփոփել անցած տարում խորհրդարանի գործունեությունը։ ԼՂՀ ազգային ժողովի падգամավորի 5-րդ ընտրատարածքի մեծամասնական մանդատի համար ընտրությունները կկայանան փետրվարի 20-ին։ Ռուսաստանի արտգոսնախարարի հայտարարությունը սառը ցնցող է Ադրբեջանի համար։ Երաժիշտ Սերժ Թանկյանը Կարո Փայլյանին իսկական հերոս է անվանել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Հունվարի 17-ին եւ լույս 18-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում խոշոր տրամաչափի դիպուկահար հրացաներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 45 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է շուրջ 490 կրակոց։ Հյուսիսային ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ ենթափողային նռնականետ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն Այսօր ժամը 14-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված գրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1997 թվականի ծնված Անդրանիկ Սմբատի Մուսիկյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորոսյան ցաներ վիշտը եւ իր ցավակցությունը հայտում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունվարի 17-ին ընդունել է ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպանը քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը իր հետագա սադրիչ գործողությունները կյանքի կոչելու համար սկսել է նախապատրաստել միջազգային հանրությանը ապակողմնորոշելու օպերացիան։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Արցախի պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակ Սենոր Հասրատյանը։ Մի քանի օր առաջ պաշտոնական Բաքվի կողմից ապատեղեկատվություն տարածվեց առայն, թե իբր Թովուզի շրջանի ուղությամբ հայկական կողմը օգտագործել է ինքնաշեն գրոհային անօթաչու թրջող սարք, իսկ հիմա էլ շրջանառության մեջ դրեց նույն ուղությամբ շմել տիպի ռեակտիվ հրանետի կիրառման մասին հորինվածքը։ Սակայն թե որքանով արդեն ավանդական դարձած այս գործելավոճը հաջող արդյունք կունենա Բաքվի համար, ցույց կտա ժամանակը։ Բայց ամեն դեպքում ժամանակից առաջ անցնելով արժե մեր հավանական հակառակորդին հիշեցնել հետևյալը. Աշխարհում գոյություն ունեն էակներ, որոնք ճանենալով մտածելու ունակություն շատ հաճախ նախկինում կատարած խալներից խուսափելու համար դիմում են սեփական բնազդի օկնությանը։ Գրել է Սենոր Հասրատյանը։ Հայաստանը մշտապես սկզբունքային դիրքորոշում է արտահայտել շփման գծում միջադեպերի հետաքնության մեխանիզմի ներդրման վերաբերյալ եւ գտնում է, որ այն լավագույն միջոցն է խուսափելու անտեղի զոհերից։ Անդրադառնալով միջադեպերի հետաքնության մեխանիզմի ներդրման վերաբերյալ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությանը, այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Միջադեպերի հետաքնության մեխանիզմի ներդրումը մեր սկզբունքային դիրքորոշումն է, ինչը բազմիցս արտահայտել ենք։ Մենք եւս կարծում ենք, որ այն լավագույն միջոցն է խուսափելու միջադեպերի հետևանքով անտեղի զոհերից, ասել է նա. Այսօր ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հանդես եկել մամլո ասուլիսով եւ ամփոփել անցյալ տարում խորհրդարանի գործունեությունը, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը Մամլո Ասուլիսի իր ներածական խոսքում նախ անդրադարձավ ապրիլյան քարորիա պատերազմին, նշելով, որ արցախցիները ստիփած եղան եւս մեկ անգամ դիմակայելու Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած բացահայտ ռազմական ագրեսիային։ Այդ օրերին մենք նաեւ ֆիքսեցինք համազգային միասնականության եւ համախմբվածության այդ կարևոր արտահայտությունը Արցախի շուրջ։ Սա նույնպես կարծում եմ, որ որոշակի մոտորումների խորհրդանների տեղիք է տալիս, բայց այստեղ մի շատ կարևոր թեմա է նաեւ բացում կապված խորհրդարանական դիվանագիտության եւ այլ գործիքներով ոչ սովորական իրավիճակներում քաղաքական զարգացումների ազդելու, դրան գնահատելու եւ որոշակի նաեւ ուղղորդումներ տալու իմաստով Անդրադառնալով խորհրդարանի գործունեությանը նա նշեց, որ 2016 թվականին անց են կացվել 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 3-րդ եւ 4-րդ նստաշրջանները, խորհրդարանի գործունեության համար դրանք 2-րդ տարին են նշանավորվում։ Անց են կացվել նաեւ ազգային ժողովի 13 լիագումար նիստեր, որոնցից մեկը արտահերտ նիստեր, ապրիլին հիշում եք այդ իրադարձությունների ամիջապես հաջորդ օրը կամ նույն օր ավելի շուտ ապրիլի 2-ին եւ մի արտահերտ նստաշրջան մենք հաց ենք կացրել օգոստոսին, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձի հետ կապակցությամբ քննարկվել է ազգային ժողովում Հանրապետության նախագահի կողմից ներկայացված համաներման առաջարկությունը։ Ազգային ժողովի նախագահն անդրադարձավ խորհրդարանի գործունեության այլ ուղություններին, այդ թվում խորհրդարանի արտաքին կապերին եւ միջխորհրդարանական խորհրդարանական հարաբերություններին Աշոտ Ղուլյանի խոսքով Ազգային ժողովի միջխորհրդարանական հարաբերությունների մեջ, ինչպես եւ նախկինում, իհարկե գերակշռող տեղ են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հետ կապերը։ Փետրվարին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի Արցախ կատարած այցի շրջանակներում հանդիպումներ եւ քննարկումներ են կայացել խորհրդարանում, որոնց ընթացքում ուրվագծվել հստակեցվել են համագործակցության հարցերի շրջանակը, Համագործակցության առումով տարին աշխուժեր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանականներ, այլ երկրների խորհրդարանների մի շարք պատվիրակություններ այցելել են Արցախի ազգային ժողով եւ ունեցել մի շարք հանդիպումներ ապրիլյան այդ իրադարձություններից հետո հիշում եք, որ մենք համարյա շաբաթ չի եղել, որ Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակություն այն էլ մի քանի օրերով առաջնագից այցելելով այստեղ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի համատեղ նիստեր անցկացնելով եւ ես կարծում եմ, որ դա ներողորթում է, որ առաջիկա մեր հարաբերությունների մեջ նույնպես ավելի շատ տեղ է հատկացվելու մշտական հանձնաժողովների միջև անմիջական կապերին, որովհետեւ այստեղ շատ ավելի գործնական եւ կոնկրետ քննարկումներ են տեղ ունենում որևէ խնդրի հարցի հրատապ թեմաների հետ կապված։ Արցախի խորհրդարանում հյուրընկալվել են Հայաստանի կառավարական պատվիրակություններ։ Սեպտեմբերին ազգային ժողով է ժամանել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նոյեմբերին Արցախի խորհրդականները Ստեփանակերտում հանդիպել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ եւ ոչ միայն Ազգային ժողովին այցելել Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունների պատվիրակություններ, Հանրապետական կուսակցության կանանց պատվիրակությունը, Ռանկավար ազատական կուսակցության պատվիրակությունը առանձին, աշխուժ էր նաև խորհրդարանի համագործակցությունը հայ եւ արտասահմանյան հասարակական ոլորտի ներկայացների հետ։ Այս առումով հարկ է նշել Քերոլայն Ֆոքսի գլխավորած մարդասիրական օգնության, բարեգործական կազմակերպության, Հայաստանի եվրոպացի բարեկամներ կազմակերպության, Ամերիկայի հայկական համագումար կազմակերպության պատվիրակությունների, կանադահայ մի խումբ ուխտավորների Արտաքին կապերի ընդլայնման շրջանակներում ազգային ժողով են այցելել արտերկրի տարբեր քաղաքական գործիչներ եւ խորհրդարանականներ։ Ներազական խոսքից հետո ազգային ժողովի նախագահը պատասխանել է լարագրողների կողմից բարձրացված մի շարք հարցերի։ Այդ մասին ավելի մանրամասն վաղվա մեր եթերաժամին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Անցած տարվա նոյեմբերին ազատ մնացած ԼՂՀ ազգային ժողովի падգամավորի 5-րդ ընտրատարածքի մեծամասնական մանդատը երկու հավակնորդ ունի։ Օրերս Ասկերանի ընտրատարածքային հանձնաժողովը հերթական նիստում գրանցել է ինքնաառաջադրված երկու տեխնացումներին, ովքեր անկուսակցական են։ Ընտրությունները կկայանան փետրվարի 20-ին։ Ինչպես նշել է Ասկերյանի ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Կարեն Միրզոյանը, նիստը կայացել է падգամավորության տեխնացուների մասնակցությամբ։ Հանձնաժողովը վերջին անգամ ստուգել է նրանց ներկայացրած փաստաթղթերը, գրանցվել եւ հանձնվել падգամավորության տեխնացուների վկայականները։ Ուսումնասիրելով TV5 ընտրատարածքում մեծամասնական դարակարգով առաջադրված ազգային ժողովի падգամավորի տեխնացուների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը ասկերենի տարածքային ընտրական հանձնաժողովը որոշեց TV5 ընտրատարածքի падգամավորի տեխնացուներ գրանցել Բալասանյան Վաչիկ Միքայելի, անկուսակցական ՍՊ Անդրանիկ Տնորեն, ինքնաառաջադրում Սաֆարյան Վիլեն Սաֆարի, անկուսակցական Արցախի պետական համալսարան ավագ դասախոս ինքնաառաջադրում Կարեն Միրզոյանի խոսքով Ասկերան քաղաքում եւ շրջանի 3 տասնյակ գյուղերում արդեն մեկնարկել է քարոզարշավը։ Ընտրությունները կայանալով են թիվ 5 ընտրատարածքում, որտեղ ընդգրկված են Ասկերանի շրջանի 42 համայնքներից թվով 30 համայնքներ։ Ամեն մի համայնքում մեկ ընտրական տեղամաս, այսինքն ընտրությունները կայանալու են 30 ընտրական տեղամասում։ Հիշեցնենք, որ ԼՂՀ ազգային ժողովի մեծամասնական մանդատներից մեկը ազատ է մնացել այն բանից հետո, երբ 2015 թվականի մայիսի 3-ի խորհրդարանական ընտրություններով ընտրված падգամավոր Վիտալի Բալասանյանը 2016 թվականի նոյեմբերի 3-ին նշանակվեց ԼՂՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Վիտալի Բալասանյանը ներկայացնում էր խորհրդարանի շարժում 88 խմբակցությունը, որը մեկ մեծամասնականից բացի երկու համամասնական մանդատ եւս ունի։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը աբստրակտ չէ եւ բացառապես Ադրբեջանի ներքին գործի թեմա չէ։ Այս մասին 2016 տարեկան ամփոփիչ մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգոսնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա նշել է, որ 2016-ի ապրիլին հակամարտության սրումից հետո հաշվի առնելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխադարձ մեղադրանքները, միջադեպերի հետաքնության մեխանիզմներ ստեղծելու եւ անմիջապես շփման գծում ԵԱՀԿ-ի դիտորդների թվի մեծացման անհրաժեշտության վերաբերյալ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Լավրովը ասել է, որ պահպանվում է օկուպացված տարածքները ազատելու պահանջը, բայց ոչ մի դեպքում ուժով այլ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշել է դեպքում։ Նա նշել է, որ տարածաշրջանում արյունահեղ իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել 2016-ի ապրիլին, խորը տագնապ են հարուցում։ Թեման շարունակում է Յուլիա Վանյանը։ Որն է մամլոասուլիսում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այդ աստիճան կոշտ ու միանշանակ հայտարարության պատճառը։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն այն համոզմանն է, թե Ռուսաստանը տարածաշրջանի զարգացումները նախ եւ առաջ դիտարկում է իր իսկավտանգությունից բխող հարցերի կոնտեքստում։ Ասել է, թե Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը վաղուց վերածվել է տարածաշրջանային քաղաքական սուբյեկտի եւ Լավրովի հայտարարությունն էլ բխում է հենց այդ փաստի գիտակցումից։ Քաղաքագետի տեսակետով այլ հարց է, թե որքանով ենք մենք կարողանում օգտվել մեր քաղաքական դերակատարությունից մենք հաճախ ուշադրություն չենք դարձնում այն դերակատարությանը, որ Արցախ ունի տարածաշրջանի ընդհանուր անվտանգության ամբողջ համակարգի համար։ Եվ սա մեր արտաքին քաղաքականության հիմնական խնդիրներից մեկն է։ Դա մի գործոնը, որը հնարավոր չի հաշվի չնստել, եւ այդ թվում եւ Ռուսաստանը իրեն թե միացյալ նահանգները, թե դեպս տարածաշրջանում աշխարհակաղակական եւ հատկապես տնտեսական շահետապնդող ցանկացած ուժային կենտրոն մշտապես դրան ուշադրություն են դարձնում։ Բայց կարևոր այն է, որպեսզի ինքը դառնա նաեւ քաղաքական գործոն այսինքն ոչ միայն փաստը լինի, հա, այլ փաստը դառնա գործոն, որը հաշվի առնվի քաղաքական հաշվարկների մեջ։ Մեր թերությունը այն է, որ մենք դա չենք հասել այդ աստիճանի, այսինքն Արցախի սուբյեկտայնությունը որպես քաղաքական գործոն հաշվի չի առնվում իրավական փաստաթղթերում կամ քաղաքական բանակցությունների ընթացքում։ Չնայած հիշողության մեջ յետի մտքում բոլորը դա ունեն։ Ես հիշում եմ, որ դուք այդ նույն կարծիքին էիք նախքան ապրիլյան իրադարձությունները։ Արդյոք հիմա էլ նույն վիճակում ենք, ոչինչ չի փոխվել Գիտեք, ապրիլը իրականում լուրջ իրավիճակ փոխեց, հարցեր, որոնք այն ժամանակ միջև վերջ գիտակցված չէին, հիմա հստակ երևում են, այդ թվում նաև տարածաշրջանային քաղաքականության առումով։ Հիմա երբ որ Ռուսաստանը կամ Միացյալ Նահանգները կամ Եվրոպան ակնհայտ փոխել են իրենց մոտեցումները մեր տարածաշրջան զարգացումների վերաբերյալ, մեծապես պայմանավորված են հենց այն հանգամանքով, որ ապրիլին Արցախի զինված ուժերը պաշտպանության բանակը ինքնուրույն կարողացավ լուծել Ադրբեջանի պատերազմ սկսելու այդ խնդիրը այսինքն ցույց տալ եւ ինքնուրույն ապահովեց տարածաշրջանի այդ կայունությունը։ Սա մեծ իրադարձություն էր, շրջադարձային իրադարձություն էր, որը քաղաքական առումով սկսեց աշխատել առաջի անգամ իդեպ վերջի 20 տարիների ընթացքում, երբ ըստ էության մեր ուժեղ լինելը դարձավ քաղաքական գործոն բանակցությունների ընթացքում։ Հայաստանը սկսեց նախապայմաններով խոսել Ադրբեջանի հետ։ Ռանդ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով, սակայն ապրիլյան պատերազմի գործոնը դեռևս ըստ արժանվույն արժևորված չէ դիվանագիտական դաշտում։ Պետք է ամրագրել քաղաքական գործոն դարձնել այդ պատերազմի փաստը, ընդ որում այնպիսի գործոն, որը ոչ միայն լուրջ մտքում պահելով են հաշվի առնում, այլև հաշվի են նստում նրա հետ։ Դա ոչ միայն բարոյական պարտք է մեր զոհերի հանդեպ, այլև քաղաքական լուրջ ներուժ, որից չօգտվել չի կարելի։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը միայն Ադրբեջանի ներքին խնդիրը չէ, արտացոլում է իրականությունը եւ կարելի է սառը ցնցող համարել Ադրբեջանի համար։ Նման կարծիք է հայտնել Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Այնինչ հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը, իրականությունն է, որևէտև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող միայն Ադրբեջանի ներքին խնդիրը լինել։ Ես կարծում եմ, որ նման հայտարարությամբ Լավրովը կոչ է անում Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությանը հրաժարվել դիվանագիտական էգոիզմից, քանի որ այդ հակամարտությունը միայն Ադրբեջանի ներքին խնդիր համարելը ճիշտ չէ եւ հակասում է միջազգային իրավունքին, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում նոր սրացումը չի բացառվում։ Այս մասին ասել է Նորավանք գիտական հիմնադրամի տնօրեն Գագիկ Հարությունյանը։ Նրա խոսքով դա Իլհամ Ալիևի քաղաքականությունն է, որը ուղղված է Ադրբեջանում իր իշխանության ուժեղացմանը, ինչպես նաև իր հավակնությունների մասին հայտնելու միջոց է։ Բայց հուսանք, որ Ալիևի սպասումները չեն արդարանա, քանի որ տեսանք ԱՊԿ բավականին լուրջ հայտարարություն է։ Թեպետ հասկանալի է, որ այստեղ հայտարարություններ անելը քիչ է, ասել է Հարությունյանը եւ հավելել, որ հայ-ռուսական ռազմական միավորումը լավ հիմք է Հայաստանի անվտանգության ապահովման համար։ Թուրքիայի քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության հայազգի падգամավոր Կարո Փայլյանը խոսելով նախորդ շաբաթվա վերջին մեջլիսում իր դեմ կատարվածի վերաբերյալի մասին պատմել է, որ համանդրական հանրակրվեի քննարկման ժամանակ խոսել է այն մասին, որ նախորդ դարաշրջանին թուրքական իշխանությունները Օսմանյան կայսրությունում վերացրեցին 4 ազգերի՝ հայերին, հույներին, ասորիներին, հրեաներին։ Ես նրանց ասել եմ, որ մենք այն ժամանակ կազմում էինք բնակչության 40%-ը, հիմա կազմում ենք 0.9%։ Ես այդ դեպքերը անվանեցի ցեղասպանություն եւ ասացի, ես դա այդպես եմ անվանում, դուք ինչպես էլ ցանկանաք այն անվանել, ասել է նա. Հայտնի երաժիշտ Սերժ Թանկյանը բարձր է գնահատել Թուրքիայի քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայ պատգամավոր Կարո Փայլյանի հայտարարությունը, երբ նա Թուրքիայի խորհրդարանում իր ելույթում հիշատակել է հայոց ցեղասպանության մասին։ Կարո Փայլյանը իսկական հերոս է, որովհետև բավական հեշտ է ճշմարտությունն ասել մի հասարակության մեջ, որտեղ դա չունի հետևանքներ, եւ շատ վտանգավոր է խոսել այնտեղ, որտեղ դա ունի հետևանքներ։ Ես բացառիկ պատիվ եմ ունեցել հանդիպել նրան նախորդ տարի։ Մենք քեզ հետ ենք կարող, նշել է Թանկյանը։ Թողարկման ավարտից առաջ լսեցեք հայտարարություն։ Արցախ էներգոփակ բաժնետիրական ընկերությունը կրկին դիմում է բոլոր բաժանորդներին Մարեկ ծախսված էլեկտրաէներգիայի դիմաց սույն թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գոյացած պարտքերը։ Հակառակ դեպքում սկսած սույն թվականի հունվարի 20-ից Արցախ էներգոփակ բաժնի տիրական ընկերությունը ստիպված կլինի առանց նախազգուշացման հոսանքազրկել պարտկատու բաժանորդներին։ Ընկերությունը պահանջում է բաժանորդներից պահպանել վճարման կարգապահությունը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, հնարավոր են տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան տաքություն։